biohidrogelo cun ligna baso. Vienai esploristoi disvolvis complete biologie mal componeblan substanzon, ciu nenur capablas irrigatii grundon, sed ancau gin cae levi la qualiton de la grundo. Tiel nomatai hidrogeloi povas absorbi, grandain quantoin da aquo, cae mal absorbi ilin mal rapide al sia medio. Esploristoi de la agricultura universitato en Vieno disvolvis nun plene biologie mal componeblan hidrogelon, ciu basigas sur naturae crudai materialoi, cae ciu capablas ne nur irrigatii plantoin en agriculturo, sed kiu povas ancau sterci cae plibonigi la qualiton de la grundo. Hidrogeloi estas construitai el polimerai materialoi, kiui consistas el grandegai moleculoi. Esplorista teamo de la Agricultura Universitato en Vieno, successis disvolvi hidrogelon kiu havas lignon kiel eliran materialon. La hidrogelo povas conservi extraordinare altain quantoin da aquo. La materialo estas cerpata complete el naturae crud materialoi. La hidrogelo estas sintesita el lignino clarigas esploristo. Lignino trovicas en ciui lignezai plantoi temas cetio pri biopolimeroi quiui enmetigas en la celan vandon cae tiel causas la lignigion de la celo. Mixite cun grunda materialo, la hidrogelo povas absorbigis naudec quin procento in dele eniranta aquo cae tiel povas spari gis quardec procento in. Conservante aquon, exemple el pluvoi, eblas transdauri periodoin de secetzo cae mastrumi neregulan provisaton de aquo. Eblas ec agricultura expluati sablaen grundoin. Contraue al gis nunai hidrogeloi, nia noviga producto estas complete biologie malcomponebla, cae crome plibonigas la qualiton de la grundo concerne traieradon de aquo, densetso, strukturo, texitetso, cae en da humo, clarigas la esploristo. La materialo crome povas reteni stercajon au planto PROTECTAIN in substanzoin, cae tiel povas PLIALTIGI altigi ilian efficetson, cae per tio reducti la chargion de la medio. El la vido de la agricultura universitato, la hidrogelo habas la potenzialon shangi la agriculturon en la tuta mondo. Tut terre tri quaronoi de la agriculturistoi plene dependas de pluvoi, sed la monscala plivarmigio conducas al neregulai sinsequoi de pluvoi, al periodoi de secezzo, desertigio, cae alla perdigio de agricultur exploatebla camparo, cae tia limigas la vivo bason de la agriculturistoi. La esploristoi patentigis sian hidrogelon, ciu en seca formo presentigas ciel granulajo au pulvoro, ca ili nun sercias pri interesatai entreprenoi por la almercatigo.